eu tava tranquilão no baile da comunidade. Só tocava R7 e as piranha à vontade. Avistei uma novinha, já convidei pro debate. Quando eu dei drink pra ela, a coisa ficou de verdade. Quando abriu a catuaba, começou a sacanagem. Ah, a sacanagem a sacanagem. Ela ficou safadona, eu fiquei cheio de maldade cheio de maldade, cheio de maldade. Vou levar lá pro barraco pra começar o combate. Pra começar o combate, pra começar o combate. Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu tava tranquilão no baile da comunidade. Só tocava R7 e as piranha à vontade. Avistei uma novinha, já convidei pro debate. Quando eu dei drink pra ela, a coisa ficou de verdade. Quando abriu a catuaba, começou a sacanagem. Ah, a sacanagem a sacanagem. Ela ficou safadona, eu fiquei cheio de maldade. Cheio de maldade, cheio de maldade. Vou levar lá pro barraco pra começar o combate. Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela, muito louco de selvagem. no baile da comunidade. Só toca VR7 e as piranha à vontade. Avistei uma novinha, já convidei pro debate. Quando eu dei drink pra ela, a coisa ficou de verdade. Quando abriu a catuaba, começou a sacanagem. Ah, a sacanagem a sacanagem. Ela ficou safadona, eu fiquei cheio de maldade cheio de maldade, cheio de maldade. Vou levar lá pro barraco pra começar o combate, pra começar o combate, pra começar o combate. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem. Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem.